Cimpanzoi lernas de sam spezianoi. Ancao cimpanzoi usas laboriloin. Exemple por disfrapi nuxoin. Tiun technicon, ili tamen devas lerni de sam spezianoi. Gi ne evoluas spontane. Tion montras experimentoi en la natura medio. Ili supposigas, che la cultura emo ludas gravan rolon simile kiel ce la homo. Homoi havas culturon, kiu daure plu evoluas, kai kiu farigas pli kai pli efica kai complexa. Multai attingoi estas tankindai, alla tiel nomata cun ariga cultur proceso. Nome, alla capablo transtoni scion de unu generazio alla sequa cae privastigi cae priprofundigi gin. Ancorau en la faca medio estas disputate, ciu tiu cun ariga cultur proceso estas proprajo nur de la homo, au ne. Studajo de teamo de la Universitato de Zuricho nun indicas che cimpanzoi ancau vere povas cun arigi culturain etsoin. Tion la esploristoi concludas el observoi de sovage vivantai cimpanzoi en da arbaroi de la Nimba Montaro en la sud-oriento de Gvineo. Pri tiui ecconoi ili nun rapportis en faca magazino. En natur mediae experimentoi la esploristoi presentis alla cimpanzoi fermitain cae iam malfermitain nuxoin same ili presentis al ili stonoin, tiuin du en la proximezzo vivantai cimpanzai comunumoi, usas por la disfrappado de nuxoi. Per camaraei captiloi, ili seque observis, dum pliol unu iaro, ciula nimba cimpanzoi al proprigas al si la disfrappo technicon, do ciula nura presentado de nuxoi cae stonoi, sufficias por al porti novigon. Sed montrigis, quam cam la cimpanzoi unuoia interesigis pri la nuxoi cae la laboriloi, ili relative rapide perdis la intereson cae sin de nove alla flegado de la felo de siae sam diris la studestrino. Lautio, Neniu el la bestoi provis disfrapi nuxon per la stonoi, cae tio estis sen depende de la sezone disponeblai quantoi da aliai nutrajoi, ciui estas formicoi, maturai fructoi, cae folioi. En distanzo de nur ses kilometroi aliflanke vivas cimpanzoi, ciui daure disfrapas nuxoin la possu comunumo. Char anta un etro longa tempo existis fluo de genoi inter nimba cimpanzoi cae bosu cimpanzoi, la esploristoi concludas el tio che mancas la genetica talento por la disfrappado de nuxoi. La plei probabla scenaro estas laula esploristoi che la disfrappado de nuxoi el mortis en la arbaroi de la nimba montaro, char tie simple ne disponeblas multai nuxoi por disfrapado. Ec se la usado de laboriloi ce cimpanzoi cae aliai primatoi estas fascina, ili tamen ne atingas pli ol simplain technicoin. Tio estas io alia, ol kion atingis la homo. La esploristoi credas che la nura observado de sam speziano e ce pli cae pli complexi giantai e ne plus sufficias por accumulis zion. Exemple helpis alla homo e la lingvo, por celite transtoni la zion al aliai homoi, diris la studestrino. Tamen, sur base de la stud resultoi, estas tre probable, che chimpanzoi possedas la basa in capabloin por cun arigai cultur procesoi, cae che cultur procesoi ne estas exclusiva possedajo de la homo.